Beste pertsona bat egiteko jogu. A ber, haure oiartzun hartzun irratian euna da, eta gure kolaboratzaileare izan dakua, esango dugu, ez? Mira o. Zutakitzen ega izan, I punto, I punto hori, Aina deitzen. I punto, I punto. Tira. Tonua. Ematen duen, gaixo. A ver, gaixo, esaten dugun. Igual lanianeko da. Seguro, neguk deitu dugu. Hain gaiztua geha? Igual telefono ez dut dut ez du hartuko. Zagin <laughs> iba? Apuntatu eukiko, danger, danger. Eta ez du hartuko. Ez, <laughs> ez dela. Bai? Bai, kaixo, iratxe ibarra zorionak oi hartzun irratian zaude zuzenean. Zorionak iratxe. Zorionak iratxe hartzun, irratitik deitzen dizugu zuzenean zaude eta Soriontzeko gaur entratu geazue urtia dira da ta zen dugu. Guaz iratxe Ibarrai Soriontzea zuzenean, bitu? Bai, zuzenean zaizte? Bai, bai, bai, bai. Zuzenean. Hau da gure Soriontze zerbitzua. <laughs> ba, ba kotxi Rafa uno zure zamano zure zas no lleva, ya eh, kotxi no Ah, vale, vale. Bueno, ba oi, eh ondo pasa. Eh una. Bai. Bai, eskerrik asko. Eta Eta animo larun bateako. Baite, bai, <laughs> bai eskergazko. <laughs> Eutxe horri. Bai, eskergazko. Onda pasa vale. iratxe, eskergazko. Bai, bai. Aio. Aio. Bueno, ya está. Ya gure zoriontze zerbitzuak. Hoi da. Mm, eh, izango iratxe ibarren larumatean Bizkaiko finalako ah. finala dakala, kala, ta horratik. Eh, bueno, animoak ebi eh, altzen dizkigula emendikan. Hoi da, hoi da. Eske que, de repente, eh, arrabatzen txugutenak, eh? <laughs>